da li je ispravan brak ako se žena uda za čovjeka sa kojim ne može imati odnos? Ne, takav brak nije, to se radi o bolesti. Znači, osoba koja stupa u brak, jedno od sastavnog bračnog života jeste intimni odnos. Znači, ako u tome nešto nije, osobe takve nisu, ne mogu biti u braku. Ne.